Wystarczyło pomyśleć, a cały świat wokół mógł stać się lepszy Prościej było to wszystko pieprzyć Ludzie z jak przyjdzie okazja to mordę kim wstyczyć. A było pomyśleć, a będzie się plotę, aż w końcu zaciśnie Bo żaden debil nie błyśnie Bo nawet ich tysiąc zaraz nie zrobi niczego mądrego Ja mógłbym cię przysiąść, czy rozumiesz przekaz Wibracji rzeka i płynie, nie czeka No celu gdzie miejsce dla każdego prawdziwego człowieka I mordo, niech nie opada ci jeszcze powieka Chcą te losy Słychać głosy, co wolni jak albatrosy Choć idę bosy, odchylam tej suki włosy Nabrywam sztosy, są dziwne czasy Fakasy pociągną chuja dla kasy A mówią, że nie ananasy Znów zjeżdżam z trasy, jak grachum zwarda Ci powiem wariat, że jest petarda Wpierdalam się w to jak halabarda Ja ci powiem wariat, że jest petarda Wpierdalam halabarda, halabarda, halabarda a tam, gdzie płynie jest miejsce na każdego prawdziwego człowieka Kurwa frajerstwo gniotę strepa Ja pak gnoju na ciebie tyka czeka